Маркус баян қыған хуш хабар. 1 боб. Xudoning o'g'li Ayso Masih to'g'risidagi xush xabar mundaq boshildi. Yashoya payg'ambarning yozmasida Xudoning mo'nu so'zlari xotirlangan. Mana oldingda elchimni avatman. U sening yo'lingni oldin ola tayyorlaydi. U bo'lsa bayovonda dilinglarni Rabbimizning kelishiga tayyor qilinglar. Uning yo'llarini tuz qilinglar deb to'laydigan kishidir. Darvaqa cho'mildirguchi Yahyo cho'l bayovonda paydo bo'lib, kishilarga yomon yo'llaringizdan yinib, to'g'ri qilinglar. To'g'ri qilganliginglarni bildirish uchun cho'mildirishni qabul qilinglar. Shunda qilganda Xudo sizlarni kechirim qiladi deb chaqirdi. kishilar yerusalim shahridan jumladan butun yahudiya o'lkasidan uning oldiga kelishib gunohlarini iqror qilishdi va uning o'zlarini yordan daryosi cho'mildirishni qabul qilishdi yahyo payg'ambar to'gi yungudin kiyim kiygan beliga ko'n tasma bog'ligan edi yaydig'ini chekatki bilan yovohara hasli edi u mundaq deb jaqarlaytdi mandin keyin texmu qudratlik biri keludi man hatto engishib uning oyig'ining yiplarini yeyishkimu loyiq emasman man sizlarni sug'li cho'mildirman lekin u sizlarni muqaddas ruhqa cho'mildirdi shu kunlarda hazrati ayso galiliya o'lkasining nosira shahridan kelib yahyo payg'ambar tarafidan iordan daryosida cho'mildirildi u sudin chiqibla osmonning yerilib muqaddas ruhning kaptar holatida osmondan tushib o'z ustiga qo'nayotganligini ko'rdi Ondan arshtin xudoning "Sen mening suyimlik o'g'lim men sendan xursandman degan ovozi anglandi muqaddas ruh Hazreti aysoni shu on cho'l boyavonga elib keldi u cho'lda 40 kun turib shayton tarafidan sinaldi u yovoyi hayvonotlar yashaydigan yerda bo'lgan shu jarayonda farishtalar uning xizmatida bo'ldi yahyo payg'ambar tutqun qilingandan keyin Hazreti ayso galiliya o'lkasining har qaysi joylariga berib vaqt soat yetib keldi xudoning podsholig'i namoyon bo'lish oldida turdi shunga tovba qilinglar xush xabarga ishininglar deb xudoning xush xabarini jakorlashga boshladi bir kuni hazrati ayso jaliliya ko'li bo'yida ketib Симон simon bilan inisi andarni ko'di ular beliqchi bo'lib тор to'r chelyotdi hazrati ayso ularga manga agishinglar man sizlarni beliq tutishning o'rniga manga odam tutadigan qilaman dedi ular shu an beliq to'rlarini tashlab hazrati ayso bilan mangdi ko'l bo'yida biroz mangandan keyin hazrati ayso zabaydining o'g'illari yoqub bilan yuonnoni ko'di ular kemida to'rlarini o'ngshayotatdi hazrati ayso darhol ularni shogirdlikqa chaqirdi ular otsi zabadiyni мәдіқарлар білән білі кеміді қалдырып, өзлері Әзірті Әйса білән маңды. Ола Кәпәрнаум шәрігі кірді. Дәм еліш күні Әзірті Әйса ибадет ханыңғы кіріп, тәлім берішкі башылды. Халайық оның тәлімлерге әйран келішті. Чүнкі оның тәлімлері нопызлық еді. Тәврат ұстазыныркіге оқшымайтты. ibodatxonada jin chaplashgan bir kishi bor edi dal shu chog'da u hey nosilalik ayso biz bilan koring bo'lmisin bizni yo'qotmoqchimisan man sening kimligingni bilaman xudo avatgan muqaddas bo'lg'uchisan deb to'lab ketdi hazrati ayso uni so'zitayotgan jinga buyruq qilib og'zingni yum bu odamning tenidan chiq dedi jin Hilqi odamning badanini qattiq totishtirdi va faryod ko'tirgunicha uning tenidan chiqib ketdi. Buningdan hayron bo'lgan ko'pchilik bir-biriga bu qandoq ish, yep-yangi bir ta'lim g'u. U darvaqa jilloga buyruq qilish huquqiga ega ekan. Ularmi uning so'ziga bo'ysundi ekan, deyishdi. Buning bilan Hazrati Aysa to'g'risidagi xabarlar tezlikda butun galiliya o'lkasiga tarqaldi hazrati ayso ibodatxondan chiqibla simon va andar bilan birga ularning uyiga bordi yoqub va yuhannomu ular bilan birga bordi simonning qiynonisi qizitma ishida yotardi uning ahvoli hazrati aysoga darhol ma'lum qilindi hazrati ayso bemorning qishig'i kirib qo'lni tutib yo'ylab o'ri turg'izdi ayolning qizitmisi darhol yenib ularni kutishga boshladi kashqurun kun patqanda kishilar borliq bemorlarni va jin chapashqonlarni hazrati aysoning oldiga elib kelishdi butun shahardagilar ishik oldiga to'plashgan edi hazrati ayso har xil kasallarga giribdor bo'lgan nurg'un kishilarni saqaytdi nurg'un kishilarning tendiki jilloni haydab jilloning o'zi haqida eg'iz ichishiga yo'l qo'ymidi chunki jillo hazrati aysoning kim ekanligini bilishatdi atsi atigan tong texi suzilmasdilla hazrati ayso o'rnidan turib shahar sitidiki xilvat priyaga berib duo tilovat qildi simon bilan uning hamrohlari hazrati aysoni izlab chiqib uni topganda hammanglar sizni izlashyotidi deyishdi biroq hazrati ayso ularga yaqin atrofdagi yezlog'imu bomsaq bo'lmaydi u yerdimu xudoning so'zini yetkazishim kerak chunki men mushu ish bilan keldim dedi shundoq qilib hazrati ayso jaliliya o'lkasining hamma yeriga berib ibodatxonlarda ta'lim berdi hamda kishilarning tendiki jilloni dedi mahov kechligiga giribtor bo'lgan bir kishi hazrati aysoning oldiga kelib tizilib turib taqsir agar xohlasangiz meni kesimdan saqaytib pok qilg'aysiz deb yolvurdi ishchi og'rigan hazrati ayso qo'lni uningga takkizib turib xoloyman pok bo'g'in devidi u odam shu on mahov kesildin soqiyib pok pokdiz bo'ldi Hazreti Eysa uningga hozir bu ishni hech kimga tinma. Lekin Uddul markaziy ibodatxonaga berib, ruhoniyga o'zining saqayğanlığını ko'rsat. Ondan buni boshqalarga isbotlash uchun Musa payg'ambarning amri bo'yicha mahov kesildin saqayganlar qilishga tegishli qurbonlikni qil deb uni qattiq ogohlantirib yo'lga soldi biroq u odam chiqib bu ishni hammiyaga yeyivatdi natijada haloyiqning o'zining atrofiga to'planib olmasligi uchun hazrati ayso hech qanday shaharga oshkora borolmay shahar sirtidagi xilvat joylarda turishga majbur bo'ldi shundoqdimi har yerdan kelgan xalq uni yanala izlab turdi